Valier Cachou Mine Cachou Sud Mine Cachou Alice Leizegezahar, Europe Ecologie Les Verts, alderdiko autetxia. Ebe, Verts, Alderdico, espaita, Eh bien, utzi behar uh, holako uh, Polako zokeria baten egitea, eh? sobera, sobera landiak bada izanik um, laborantza indako edo turismo indako, baita ere uh, kanboko uh, urentzat eta biziki landiero, sada ez dira gauza horiek utzi, utzi behar egitea. Eh? Alta bideonan da, estatuak baimena emango duela erraten da? Hori egiten da, baina eh, estatuak eh, bergaitu entzun ere, eh? hor eakustsi nahi dugu ez dugula utziko egitea. Nahi bat dute atxolutuki egin eta etortzen badira egitea ez ditugu utziko. Eta hori jakin behar dute eguna. Aztontan joan dira, biziko kideak eh, Christian Valeran etxera, olako ekintza bat nola ikusten duzuzuk? E, hori, biziki ekintza polita izan da. Eakusten de, uh, zer egoeran gian hemen. Ez dugula hori nahi eta ez dugula utziko egitea. Berezitasuna eskualerian da, uh, ez dugula hori uh, politikoki rekuperatzen, baina uh, alderdi guziak gai, Gidela, elgarrikin emaiteko zerbaiten kontra hartzen bukatzeko ez dugula ikidea ona atse maiten. Justu bukatzeko zertan da, bat duzu ebehirik ez dakit eh, permisoari buruz, eh, dosiera zertan da hori ez da... Ez, ez, ez dakiku uh, eh, deliberoa hartzeko momentua izanen dela hurrian, Hortako dugu egu, egun egiten, eh? mm. deliberoa hartu haintzin, jakin dezaten ez dela ideia ona. Pantsoa Benboar, Merkatal eta Industria Gambarako presidente ordea. Zure ikuspundutik, holako urre balukete eh, interes ekonomiko bat lujaldearen zat? E, eh, olako projeto bat da iziagitxarra guretako. Zanek hemen naiz ni e, garretaren izenean, Merkatal Gambarak deblauki eta finki errandu etzela ados. Badakigu estatuak baduela eskumena lurpian diren gauzetan, baina lur gainean gugira eta lur eh, ez da on gure ekonomiareneko. Ekonomiaren ez, ez, duke, ez luke dirurik ekarriko? Ez, ez da posible hori ekonomiareneko, ez da txarra da, iziari, dako, biztan da turismoen dako ere, eta industriaren dako, eta e, eh, artesanaren dako, ideia, imaia biziki txarra emeten du, eh, kutsadura emeten du, eta baten baten René Écoutez, on est là, euh, moi comme euh, toutes euh, les personnes ici du Pays Basque, pour dire que nous ne voulons pas de ce, projet de, de et qu'on fera tout euh, pour qu'effectivement ils ne se réalisent pas. Alors le gouvernement doit savoir que si cette autorisation est délivrée, eh bien ils ne pourront pas la mettre en œuvre car tout le pays sera debout. Xabier Arlouchette, bizi mugimenduko kidea da. Berri freskoetan azken berrietan zen sustut etzela ezezko eta debeku argirik eta hortako berda argiki erakutsi hor ez dela onartzen da ere eh, olako eh, normaltasun bat proiektu horiek egiten diralik, lurra, eh, tonaka behar delaik eh, irauli eta garbitu eta hori grama horri batzu ekartzeko espikatu hori dela eskualegiaren geroa, argita garbida da hor, ez dela niun ere emengo geroa, dela bakarrik interes finantzero batzuna edo goi mailako gai kontsumoaren eh, urrezko merkatuaren apaintzeko dela, baina tokiko beharra eta industriaren beharrak ez bate bate erantzuten horrek, eta hemen baditugula geroantzat lugalde honen oreka eta ingurumena eta jendeak errespetatzen dituen aterabideak hori da sustuta azpimarratu barruan dudak eta jakitat ez dutela ono ez ezkoa emana, hori da handierra eta hortan behar dugu lan egina. Valie kasu! Herriak esu! Sud min kasu! Herriak esu! Sud min kasu! Herriak esu! Des migrants, on n'en veut pas! Des on n'en veut pas!